cacu muti rero uno musi tugaruka kuki hari kugenekerezo rya cenda rusama ku mugwa mukuru wa politike igitega aho hatanguzwa ku mugaragaro imyiyamamazo kuba zitoreza ku matora y'itariki zitanu ruhenshi uno mwaka amatora y'abahanuzi ba komine eka n'abashinga amateka aho mu ntara ya gitega rero hari hatumiwe imigambwe n'inani eka n'abigenga kugira bitabire uko gutanguza iyo n'iyamamazo mu gihe rero bamwe mu barongoye imigambwe itavuga rumwe na leta eka n'inani z'imigambwe bamwe bamwe batitabye ibikorwa byo gutanguza imyiyamamazo y'amatora twimirije mbe byoba byavuye kuki mbe abo banyamigambwe canke inani nibiki babuze kugira bifatanye n'abandi nigiki giki eh, biteze mu matora twimirije mbe ino ntango abanyamigambwe bo bayakiriye gute bayivuga kwiki nigiki babona kigiye guhinduka kugira amatora twimirije azaba amatora meza kandi ahurikiyemo bose ekabe no kumugaragaro ngivyo rero bimwe mu bibazo tugiye kugaruka ko muri karadiridimba uno musi Eric Wimana niwaza kumfasha mu buhinga bw'ivyuma nayo ijwi mwumvise ko ari medali niyo nkuru reka mukanya tuje twakira umutumire turi kumwe hano murazana amadarapo murazana indirimbo zanyu zihayagiza imigambwe yanyu mm, hanyuma muzoze none ko mwe mudutumiye ngo tuzoze mwabiteguye gute iyo bije si ubugize ubukwe amuha itike none iyo ni urubanza sosiyale ubwo ni urubanza politike rwateguwe n'umugambi uri ku butegetsi na leta na seni tukibaza rero yuko bafise bije y'urwo rubanza umugabo bakavuga ngo ubatumye azoza ubishoboye azoze mu nyuma niho nabona buca urubanza ruba bagira bati twaronse eh, igitoro muri sopebu batwemereye niho nabaza none ko dufise imodoka nyinshi n'abanywanyi benshi benshi bazova i bujumbura abandi bazova hagati mu gihugu none muzotanga igitoro ku modoka zingahe batimwe batimwe none umugambwe ujya wundi wabaye wa kabiri ujya wanduse mugabo mwinjiye mu kiringo cy'amatora nawe ujya kujya gutambuka imbere y'uwundi none ku bwanyu n'igiki kibereka yuko uh, hariho imigambwe iruta iyindi mu gihe mwahamagawe mwese tuhamagawe twese umugambwe uruta uyundi hmm. umugambwe uruta iyindi ni waguhamagaye kugira ngo uje gutambuka imbere yiwe kandi kandi kandi muri ko murahiganwa abakuruta kandi muri matora hmm. eh. rero ibyo nk'icyo kintu cy'uko imigambwe winjiye matora ukaba wamaze kwemera yuko ugiye umugambwe uzi yuko ugiye mu matora koko ko ufise abanywanyi wawo ufise porogaramu yawo ufise intumbero yawo ntushobora kuja ukakirondera ukikuye muri congo bareba ko ubona uri gusuka modoka yawe uwukikuzaniye bamuca kukibiriraho baca bamufunga ni ukuvuga yuko uzotonda ujya mu rongo iminsi ibiri cyangwa indwi uri kwibarabara akazi kaheze kapfuye porogaramu wari wafashe yose ntubukishije mu ngiro iyo ni ingorane ikomeye y'igitoro gica gituma ubutunzi bw'igihugu n'amaporogaramu yose twifuza gukora ahagarara hanyuma n'icyo cy'uko umuntu yateguye urubanza rwa politiki aca akubwiye ati wewe mu buryo bwawe jewe ndategura nawe mu buryo bwawe kandi azi ko atabufise wongere abanywanyi bawe ubamenye kandi azi ko ataburyo ufise nawe akoresha imodoka za leta akoresha igitoro cya leta akoresha amafaranga batse abanyagihugu hariho ayiwabo n'ayo batse mu banyagihugu ibihumbi bitanu bitanu ku ngo ku ngo kandi n'abanywanyi b'umugambwe CDP baragiye kuyabaka batirega twe ntituri kumwe muri uwo mugambwe wanyu ngo ni itegeko mutegezwa kuyatanga ariko nimubona ko hmm. yoba ari uh, cyo no kwita uh, nko gushaka kumenya nawe n'ubu abakandida muze mugende muhiganwa muzinanye oya kumenya n'ubu turazinanye hmm. duhuriyemo n'amaganiye turazinanye bajya abandi abandi bandi kw'intara zabaye ntoya abo mu ntara barazinanye twebwe bakuru imigambwe turazinanye abakandida barazinanye Burundi ni buto twese turazinanye ivyo kuja kuja gutambuka musi mu mvura canke mu zuba no kuja gutanga uburyo bwa wari barufise mbe urazi yuko kampanye canke imiyamamazo urazi kwizokugura ku zitatu cumi n'ebyiri z'ukwa kabiri imyiyamamazo yemewe nyezina mm. yemewe mm, sibyo ukaca rero uhera ku itariki icyenda mhm. z'ukwezi kwa gatanu ukajya ugende ubufaranga bwose wakoresheje ku rubanza rw'iwawe rw'iwawe rwo kugura icese imyiyamamaza umugambwe wawe ukaca ubutwara ukaca ubusuka mu rubanza rw'uwundi muntu nubwo nti hariho abazoboneka ko bamaze kwikura mu higanwa ga anise abikuye mu higanwa ibyo biva kuri bo ku ntumbero yabo uko jewe umugambwe cdp uri mu ukaba ubona ko imigambwe yose iri mu harimo n'umugambi uri ku butegetsi ubu twese turangana tuzorutana ariko amatora ahetse urumva amakomine yose haje cyangwa ukuntu kubabeshya mbega ni komine busoni nibo bonyine hariho eh, none si ndakubwira nyine nta rihari Eh. naho bizoca bigenda gute nkaho karero nk'ikomine usanga ari umugambi dufate nka CDP iri muri vugizo yonyene nka CDP iri muri vugizo yonyene ntitwovyemera ntitwa turi turahiganwa turi abademokrate hmm. oya abavyemera n'aba n'abantu batarumva neza demokrasi uko imeze demokrasi ivuga ihiganwa hanyuma ukavuga uko wowe niwe utahiganwe uvuga uti jewe ndakomeye kandi utahiganwa n'ubundi ngo ne kutsinze cyangwa udatsinzwe eh nzobibara ndabibonye ariko kandi namwe muramenyesha amakuru muzo muri kuri tere muzo tubwira muti bya bindi nivyo muzokumva muvuga ngo ariko murazi byo bamenyesha amakuru ni saa 11 ngo nganga ntibaraheza ngo murazi byo bamenyesha amakuru barekuriwe muri iri tegeko rishasha rigenga amatora ibyo ndabizi mugabo ndazi ko eh, naho ibyo barekuriwe n'ibyo batarekuriwe naho muzo kuvuga ku maradiyo mugabo message zo zo tuzozibona tuzozibona reka muri jisho ry'abanyagihugu nta muzoyibona hanyuma muvuze na telefone y'iwanyu nyambazo bakufye amarezo ntahandi amarezo akora tuzobimenya hmm. tuzobimenya kuri iyi si nta gikorwa cinyegeje kibaho hmm. ariko kandi n'umugwise niwe wari kwisonga bugurura ibyo bijya eh, bikorwa byo gutanguza imyamamazo muri ya nyabutatu abanyamigambwe utegura amatora seni Eh, n'abandi bose begwa n'amatora ntimwari mwavuganye kugira icyo gikorwa kigende neza gahunda nise nta na kimwe zitavugana mhm. nta na kimwe zitavugana byose murabivugana byose biravugana ibijya mu ngiro rero nabyo ni bingahe mm. ibyo tuvugana tuvugana iminsi yose tuvugana kenshi ibijya mu ngiro ni none ku bwanyu iyi ntango mm. muyakira gute intango nivyo amatora bavuga imbere mu matora n'inyuma yaho iyi ntango kumbura intango uvuge hariho icyo bita mu gifaransa periode pre-electorale intango y'imbere y'amatora na periode electorale intango mu matora nyezina inyuma yaho eh, rero inyuma yaho ni zitatu mhm. post electorale ubu rero nk'iyi pre-electorale iy'imbere y'amatora urabona ingene twebweho twagiye henshi baratubuza kugira amanama imarangara uko hangana cyangwa kuva ubujumbura ukagenda komine vugizo uko hangana cyangwa komine kibago ukahangana cyangwa impinga akava iwacu impinga akava ntibigeze bambuza barundi ariko hari ahandi usanga bahagaritse baburotse kugira ngo uzorengane ushobore kugira inama ukazobanza gushwana ukazobagira gute abanywanyi bakagira bati ibi bintu si byo bazohava basigara baduhohotera abantu bagiye bakagenda bakinyegeza rero iyi igikiringo cy'imbere y'amatora mhm. ni ukuvuga yuko cyoco kitagenze neza cy'imbere y'amatora prelector cyagenze nticagenze neza nubwo itagenze neza mwarabonye yuko imigambi ari mike cyane ku ibyo twari kugira ntitwabigize ntibigikunda ntibigikunda reka turabe imbere rero mm-hmm. turabiko biraba ubu nibizoba mm. ibiriko biraba ubu ibi byabereye igitega kuri tariki 9 ku gatanu twebwe tubone yuko kwari uguherekeza umugabo uri ku butegetsi uje kwerekana ingufu ufise hari niwo kuramutsa ngo ubandanye hmm. ni ukwiyumvira ikindi kintu wokora wo kwibandaniza umenga ubwizereza inyashyo umenga urahevye urahevye urahevye urarenganye ni ikintu wokora kuko ibyo ari byo byose naho hari ubukene haba ubukene bw'amafaranga haba ubukene bw'igitoro haba ubukene bwinshi uburundi n'abarundi barimo natwe bwa kuri migambo tuca tubujamo uko abo tanze amakotizasiyo eh, abo abotereye barakenye cyane nifasha guterera we niho rarutariye hanyuma ngo uje gutanga ibihumbi icumi ku mugambwe wararutariye mm. eh, urumva uca usanga rero ubwo bukene abarundi barimo buca bubanda nicyo gituma n'abari ku butegetsi kugira baronke amafaranga akwiye iyo uje amatora habaye nko gutoza ikori ku banyagihugu urazi ikori ikori ni ukuvuga ni obligation canke kwa ruguterereza mwe mwita oh, ikori kwa ruguterereza abanywanyi guterereza ntugende uvuga ngo aya utayatanze uzohanwa hari hari ibi nibi nibi nibi hari abahanywe mwabo nabo barayatanze kugira kugira ngo ntibibonere mm. baje bayatanga turi mu ntango y'ano matora kwigenekerezo rya gatanu ruhenshi namatora amatora yashinga amateka n'abajyanama b'amakomine ni amatora akomeye cyane ino ntango dutanguye mwe murabye imbere ishusho mubona muri ko murahari amatora n'iriya yari muratangura iniyamamazo ijisho duhaye amatora nuko uko ari amatora yagiwemo mu butangana butagira izina bukozwe n'abandi bukozwe n'ubutegetsi bw'uburundi bwazanye ubutangana ubutangana uraza uraza ubutegetsi bw'uburundi ni ijambo gihagutse yego niryo rya gusa nyine abategetsi n'abatari abategetsi urabazi niba urambaza byinshi na urabizi kuko urabona nk'ubu harabavuga bati mukuru murazi ko aya matora yakomeye niyo akomeye nyine nabo abarongoye uburundi baca bazirikira ngaho nyine baca bazirika none bazi yuko wewe utashobora kuronka igitoro ngo ushikire abanyagihugu bakavuga bati “ n’ubukiza nyagikwiye hanze baramuboha baramufunga urumva bagufunze bagufungiye aho uri kandi batirirwa baravuga ntibigo baremeye yuko ibitoro muzo nk'abanyamigambwe kandi abarundi bose kugira ibi bino bikorwa bizabandanye neza nguma ndakubwira n'inzo bibara ndabibonye kuko ivyo ivyo tumaze kwemererwa ni ukuvuga aho bukera CDP ntijya mu myiyamamaza ivyo tumaze kwemererwa twebwe twebwe tuzomenya ko tubigenza ariko ivyo tumaze kwemererwa bitaja mu ngiro mhm. ni byinshi ni byinshi twemererwa bitaja mu ngiro hari n'igihe bavuga ngo hari amakamyo ngo ijana abandi ngo mirongo itandatu bagafata amafoto sinzi bayakuye ngo ngaraje twarayindiriye yuko amasitasiyo aronka igitoro ngo kijya ca sobebu kihafe bijya bintu byo kuzana amajyama application iyo igitoro cuzuye mu ma station yose bijya by'amasopi by'ama application by'ama by'amakota ntibijamwe mm, none nkubiye umwe wese anywesha hageze anise nkubiye atabari gitoro mwibaza yuko ikintu uh, aba tuba tugeze kure cyane iyumvire ah. twebwe mm. nta province kuva mu kwezi kwa kane k'umwaka uheze gushika mu kwa kane k'umwaka w'ibihumbi na mirongo itanu tugeze nta province nimwe twagiye mu makomine ya kera mhm. ashika mirongo itatu mvugira se abandi barivuye mugabo abanyamigambwe mwese watubwiye ko muzinanye turazinanye mugabo iyo baja niyo bataja ntitwamenya uko twe tumenya ibyo muzi uko twebwe iyo twasohotse turapibliya muzotubona ku mbuga uno munsi turi ngaha twagize ingorane cyane ntazo twagize uno munsi turi ngaha aho tugiye hose turapibliya murabibona hari n'ubugenda afite strategy usanga ariko arageranye ngetera ntapibliye ku ni ukuvuga niho hazo na ca kiringo c'inyamazo aho mbere tuzogera n'ibiganiro duhamagara mwese muvuga ivyo muzomara abanyagihugu atari muri kino kiganiro kumbure ngira ni ni nyuma, canke muri ico gihe ariko no musitiko turaraba ino ntango ibaha umwizero uyu ku matora twimiri itariki 5 ruhenshi bon umwizero si imyizero yingena amatora azogenda neza muri rusange si munini nakubiye kubera tuhingiye mu budasa butagira izina ubudasa butagira izina ni ubudasa ko bamwe bafite ko bagenda abandi bagira ko bagenda bamwe barakurika ukagenda bakakubuza aho ukorera abandi bakora ariko umukuru yararivumereye ati ntihagire umuntu n'umwe haba mu bajeje intwaro abuza imigambwe canke inani gukora ivyo barekuriwe nibaza ko bavyumvise n'ubundi bushikangaje w'intoro hagati yama bivuga turi mu manama abwira abaguverineri ati genda mubwira abasanteri n'abakibiwanyu ntibazobuza imigambwe mugabo nticabuza ariko batubuza hari abantu bageze iwabo bakuru ubwa bakuru ivyabo ukamenya n'iyindi leta yindi yinjiye mu yindi umenga leta yinjiye mu yindi none nkabura amatara yobwira abasanteri ati mumenye yuko imigambwe mu kugira amanama iramenyesha ntisaba uruhusha umugabo muzita ntiyakaca ahinduka akabwira kutasabye ko tutakwemereye nta namukora none wumva ataba yagize ayandi mategeko yiwe atari amategeko yabwe yabwe umenga hari abantu bafise bafise ikindi gihugu mu gihugu kandi nabo rero umukuru w'igihugu yarabakuriye inkoni ku tuzobibara tubibonye ko babyemera ko babyubahiriza uwo mwizero umugabo urahari umwizero jenda gihunzo yarabibonye jenda kuritere ngiye nkabona ndagiye hane hatanu hatandatu ntawuje kuntera icuya nzoja mvuga nti vya vya eh vya bintu mukuru igihugu yavuga abavyubahirije mm, ko hari abandi bavuga bati eh, nukuraba ko atari uh, kwa kuntu imigambwe ikigenda kavuga iti nawe nubu baturenganije habaye ibi nibi nibi hakaza izindi mvukumbura abandi batumva none uvuga ko bakurengeje batakurengeje ubu muntu jewe mhm. baronse icyo bita directive mu gifaransa bakaba baronse amabwirizwa bukorera ko ugasanga ntibayubahirije bakaca baza gukoroga abarongoye imigambwe nibyo kugira ngo uzomukure nk'abantu bacu bamaze amezi ari muri mu gasho bakamara amezi ane ari abakuru b'imiryango ibyo bucu bivuga ngo iki urumva rero hari kandi njye ndiko ndabivuga ndabibwiye eh, hari yaba umushikiranganji yaba muri sini yaba bose bavuga bati bikaba ibyo uvuga ari byo barabarenganije kweri mm. ariko ntibareze kumara amezi ane mu gasho rero hariho abantu ngaha bari icyo bita bafise egisedozere mbese mu kintu no yita ngo iki indenzarugero indenzarugero yo kwerekana yuko bobo eh, bagomba gukingira intwaro kurusha uko yikingira nyine nico ni twita exedozere hanyuma ugiye bakakuraba eh, akoresha uko avyiyumvira ntakoresha amategeko ikiganiro giha akajyo n'akanya barundi muri hanze igihugu umwanya rero murashobora namwe kutwakura kuri irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na na gatatu mutanguza akamenyetso ko guteranya hamwe amajana abiri mirongo itanu n'indwi turi kumwe hano n'umutumire ni anise niyo nkuru arongoye umugambwe cdp umwe mu migambwe kanina batitabiriye eh, urubanza rwo kwigerekezo rya cyenda rusama rwo gutanguza neza neza ku mugaragaro imyiyamamazo hari ku mugwa mukuru w'intara ya gitega umugwa mukuru wa politiki Burundi nuko ari cyo muterera ari ikibazo ikaze n'igwanyu mu ntumbero cyane cyane yo kubaka no gutegura amatora meza ahurikiyemo bose kandi kumugaragara dutanguye kuja mu imyigaragambyo kwiyamamaza mm-hmm. kw'abanyamigambwe mm-hmm. kugira bitegurire amatora agomba aze mu gihe kiri imbere mhm. mutumire namwumvirije neza naragiye ndamukurikirana no kuri eh, bijya bita imbuga nkoraniro mhm. ibintu byinshi yagiye acikiriza n'ibiganiro yagiye akora ubwo mhm. rero mu make jewe numva umenga dutanguye nabi dutanguye nabi cyane cyane yuko murazi yuko ubu mu burundi igihe cyamatora cama ari igihe navuga ca za tansiyo kuvuga abantu baba bameze nk'abashamiranye kandi mm. amatora atategerezwa kuba imishamirano mm. yategerezwa kuba ihiganwa yategerezwa kuba ikintu cuguruye abantu bose bakitaba bakahiganwa hanyuma utsinze akaba akajya kugira akorere bose hanyuma abatsinzwe nabo bagakeza uwatsinze bagakorana mu ntoki mhm. ubuzima bukabandanya ko ikibazo cy'igitoro tukimazemo imyaka irenga itatu mhm. ni ukuvuga si ikibazo gitanguye uno munsi ngo tuvuge ngo cyamutunguye cyangwa cyatunguwe n'abo mu mugambi wiwe ndaza arafite ingendeshwa kandi iyo ngendeshwa kuva muri iyo myaka itatu ndaza arayikoresha hmm. ni kuki atiteguye nk'uko yama yitegura kugira ngo aronke igitoro cyo kuba yojyana abantu biwe hariya mbega nikoba ari ugushaka kugifata nk'icitwazo mm-hmm. kugira ngo ntazo kwitaba amatora mm-hmm. urumva n'ibibazo bibiri bifatanye yabyanditse ehego nkene yaze kukidusigurira mm-hmm. yuko atari icitwazo yafatiye kugira ngo aronge yigo yigovyora amatora ntayajemo kubera ikimbuzi ibyo pdp ni umwe mu migambwe ngira ngo mirongo itatu n'indwi yemewe mu burundi n'amategeko hmm. kandi mu by'ukuri mu burundi yego yabivuze neza ati imigambwe yose tugiye guhiganwa dutangurira ku murongo umwe birangana hanyuma twaheza guhiganwa niho hazoba uwa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu n'uwa kangahe hmm. bakamenya mwene batonze ubwo rero sinobangeguje cyangwa sinobandengeje kuvuga mvuze yuko gushwa uno munsi mu burundi iyo bavuze imigambwe yoba ijya imbere y'iyindi hari umugambi uri ku butegetsi mhm. hanyuma hakavugwa cyane n'umugambi witwa seneri niwo kenshi bakunze kwita ngo umugambi utavuga rumwe na leta n'iyindi rero igakurikira inyuma ubwo nimba iyo uwo mugambwe seneri narawubonye mu bari igitega ubwo mfatiye ku kuko ushobora kuba uri uwa kabiri mu gihugu mhm. ni ukuvuga uba ufite nk'abanywanyi basumba aba sedepe ni imvugo ngereranyo ngereranyo ibyo ndiko ndavuga ni imvugo ngereranyo mu nyumve neza ubwo rero ukaba wo warashoboye gushika igiteka kita mu butumire n'abantu bawo bakadefira hanyuma sedepe yobiza inyuma yawo ntibikore jewe numva umenga aho bariho eh, kudashaka kwinshi kumugambwe sedepe canke akaba ari nk'uko babivuga mu gifaransa l'arbre qui cache la forêt mhm. mhm. ni ukuvuga n'igiti kinyegeje ishyamba ubwira nyine muri ya ntumbero yo kutuzo kwitaba amatora bishike ntibagendemo hanyuma ibyo bitiwe ikibazo rero cya nyuma nacyo ni nyimba ni ukuvuga ibyavuzwe byose nga ejo hirya y'ejo birato ubwo bunenge buratorewe mhm. umutwe baritavye amatora nkuko nabivuze aho haruguru amatora ni igihe abantu menga babanabugwe kandi bitategerejwe hmm. uyu mwuba wa arongoye umugambwe cdp hmm. ni akahe kajambo yoshikiriza abanywanyi bawo biwe hmm. ku bijyanye n'ingene bokwitwara muri icyo gihe cy'amatora ndazi hazobaho icyo nokwita gusotorana kandi gusotorana urazi n'ibifata ikintu kinini abantu badatanga umugambwe cyane cyane mu basore eh, mu nkumi imiyabaga abakiri bato eh, abakiri bato umwe yambaye umupira wa cdp n'undi yambaye umupira w'undi mugambwe ijambo rimwe rirashobora gutuma batarabanagiriza ugasanga bavuganye nabi cyane barasotoranye ubwo rero yobwira iki ubwo rwaruka rwo mu mugambwe wiwe rwitware gute muri icyo gihe akajambo kamwe ko kubaha intumbero y'ingene bo vyitwaramye iki ndanagituye n'abanyamigambwe bose mm, n'abanyamigambwe bandi bari muri rino higano cyane gose mm. bose bose imigambwe yose yeme bashira abantu babo hasi babaha akajambo bababwira ingene bazokwitwara mm. n'igihe boba basomborokejwe n'uyu cyangwa uriya kugira ngo amahoro umutekano murazi yuko ni karahara mu ruganda ntibacura aya matora tugiyemwo ni amatora azofata iminsi mike aze ahere abatowe baje mu bibanza hanyuma jewe nawe twebwe tubandanye tubane dukorane nka bene Burundi ico jewe nico rero no kwipfuriza abarundi bose bene wacu hmm. yuko amahoro n'umutekano wo bibumbatira ntihagire n'umwe yitwaza umuganga w'icanka ngo abihungabanye twebwe tuvuye mu matora hano muri kino gihugu iki gihugu murabona ingene kingana n'igihugu amahero hmm. ariko mu by'ukuri eh, ibi n'ibihugu biteye imbere bigeze ku rwego rukomeye rwa demokarasi demokarasi bayibayemo imyaka n'imyanikiro ni ukuvuga ntibinamenyekana yuko habaye amatora uzobyumva gusa ku iradiyo watsinze n'uyu watsinzwe n'uyu waje ubwa kabiri n'uyu ubwa gatatu ubwa kane n'ibindi n'abatowe nabo ariko ntuzopfa ubonye yuko hariho abadakurikirana n'ibintu bya politiki bo no kubimenya birabagora mm. ni ukuvuga babibona kuri tv no kwirata ni ukuvuga bisigura biti amatora aba mu mahoro mu mutekano ntangere abarushanwa bakarushanwa abatorwa bagatorwa abatsindwa bagatsindwa inyuma y'amatora baje guharura aba ku munsi umwe bakajya hajya ku mateleviziyo bagakorana mu ntoke Eh, bagatanga za felicitasiyo bamwe bakemera gutsindwa n'abandi bakemera gutsinda bagashikira intare bagashikira intwaro nico rero nipfuriza uburundi ntidutere tuja inyuma dutere tuja imbere ku buryo demokarasi yacu tuyitsimbatase eh, murakoze murakoze cyane david yotawa namwe mugira ibihe byiza n'uwamungu mwiza ngaho yotawa navuze ko abantu bari bafite egisedozeri ntibaze ko igifaransa Eh, david acumva egisedozeri umuntu avuga yuko abona yuko yobuza uwuje kumusubirira abakuru kuri we bubinezerererwa kandi batamutumye ugasanga biriko biraduhungabanya eh cyakabiri yavuze n'ikibazo c'igitoro kubera iki ntiteguye canke umugambwe SDP witegure kugira ngo ngira ngo yagombye kuvuga yuko togira stock sitoke kirazira kugira sitoke kuko no mu masitasiyo nta sitoke iriyo amasitasiyo ari gusa none umuntu w'umupirive nkanje ntugira sitoke ndayikuye ndababwiye nuko ubwo yavuze ati mwari kwitegura nimubereke aho baza baraja kunywesha kugira ngo bashikire abanyagihugu baje kubwira imigambi yabo abanyagihugu bazoreke kubatora babumvise bazotora umuntu yabashikije imigambi yabo ariko ugaje usanga leta yakwimye ubwo burenganzira kubera kubura deplacement kubura ingene wiyunguruza kuko ushikira abanyagihugu none leta yoba yoba ibitoro bihari ibitoro kugenekezo rya nyene umukuru w'igihugu yuko igitoro oh, kiri mu bubiko ivyo nibizoza nabwiye ivyo nibizoza ndiko ndavuga ivyo turimo uko yavuze ati noba kubera iki ntegeranije ntiteguye ntiteguye ngo ico gitoro ndagitorera umuti jewe aho leta witorera umuti bareka abajenda gitorera umuti kugira ngo muri aya matora nzo yajemwo ndi areze donc ico gitonda gifise no gikura kwande ko no gikura hanze kibujijwe kandi ngaha takihari ugikurahe iki kibazo rero yabajije ngira ngo yibaza yuko hari aho twuba turonka igitora abakuru b'imigambwe canke abandi baje amatora twuba tugikura ahantu mugabo ukamenga jewe naranse kuja kugitora kandi kihari nta kihari ntuvuga yuko atabuhinga bushoboka bwo kwitegura mu gihe leta yonyene itagize iti igitoro cabonetse igitoro c'abakuru b'imigambwe nabwo ugomba kuja kwitoza mugende kuri station zibiri runaka gitega hari himwe bujumbura hari imwe mu rigi hari imwe ngaha hari himwe iyo o igenewe abantu baja kwigisha imigambi abanyagihugu kugira ngo bazotore imigambi bashaka batore imigambi ubu icyo kibazo icyo kibazo ntibagitoreye umuti ku mbuga ngurukanabumenyi arabona neza yuko uno munsi nagiye ngaha hacindwa izibiri na ntega amarangara ntega amarangara hagenda n'amaguru ncine niyo narindi ntega amarangara nari nabanje ku marangara ah, bukeye bukeye nja ku ntega bukeye ngenda kendo centre bukeye ngenda ingozi mvuye ingozi kayanza aho sinageze iminsi itatu hari hatanu nari nahageze n'amaguru naragerageje ndagerageza ndarondera ndaronka ingene shikayo murumva yuko ubwigoro burahari mugabo mu gifaransa navuga ko buri limite bufise aho bugera mm, kibazo kigira gatatu ikibazo kigira gatatu ati ati hariho ubundi mugambwe uvise abanywanyi benshi muga twabonye uri kuratambuka igitega wagiye kwidefire rero ngomba kugaruka kuri ibyo nyine atangurira kare ntihagire umuntu twinjiye mu matora avuga ko afite abanywanyi benshi kurusha ubundi tuzobimenya amatora aheze ubu murabizi neza abakurikiye amatora mu burundi icenda na gatatu buyoya ariko aritoza nta muntu yari afise abanywanyi benshi nkawe bambaye inkofero yaroza amajwi ngaha mirongo itatu n'ayandi uwagendana akagira mu mitingi ntihaze abanywanyi benshi ndadaye ntibajije nacyo mirongo mirongo itandatu n'indwi icyenda muri bibiri mu bihumbi bibiri na gatanu ntiyitoje senti devidede eh? n'iyindi migambwe zaritoje mugabo usanga usanga abarundi hageze ko batambuka bakava mm, aho bari kugira ngo baje mu yindi nk'uko tubyita ingunga avuye mu yambere agomba kuja mu bagomba kuja mu yakabiri ntibakeneye kuvuga arambara umwambaro umugabo gatora handi umugambwe w'inseruka rukambye cdp imvugo tuvuga ni imvugo yubaka ni imvugo idahahamura ni imvugo idatukana ni imvugo twerekana imigambi yacu tuzanye gutorera umuti ibibazo bihari mm-hmm. ni ukuvuga rero abanywanyi b'umugambwe sedepe bakoresha imvugo ya sedepe nicyo gituma atanu n'umwe arafatwa azira gutukana cyangwa izira kwifata nabi cyangwa azira kugwana eh, atwara igikenye imbere mm. kuko barafise indero ikwiye abanywanyi b'umugambwe sedepe bafise imvugo ihumuriza imvugo idahahamura kandi bazobandanye bagenda uko dusigaje ukwezi kutarenga kugira tuje mu matora rero dusigaje umwanya muto babandanye uko ariko banihagaze eh, kugwaruka rugwaruka rurabizi ngo maraso ashushe n'amazi ashushe amazi ashushe biva ku bahaye hmm. indero abanywanyi base dufise ugwaruka gwinshi cyane ariko kugeza no munsi nta numwe barafata ngo yatutse uwundi canke ngo yabwiye nabo uwundi imvugo yiwacu ni imvugo inonosoye ivuga imigambi nonosoye ivuga gukura ubundi mu kaga imvugo nziza cyane atawoyiziza ubwo wene yavuze muri rusange ariko anise yavuze muri rusange kumbura uno munsi kuvuga ngo ugaruka rw'iwanyu ariko aravuga david yotawa yagarutse ati muri rusange apana kugwaruka rw'umugambi wa cdp gusa n'urundi rwaruka urundi rwaruka nirufate ntirufate ingendo y'umugambwe y'urwaruka rw'umugambwe cdp ku mvugo yago nabo nyine imvugo itukana narumvise ko umukuru w'umuganga uri kutegetsi butegetsi eh, secretary general avuga ati ubu u mu mugambwe arongoye ya mvugo usanga itsitaza cyangwa ikomeretsa ikihari mm. nibaza yuko urwaruka rwabyumvise naramwumvise neza ninabaje mvuga uko yuko ugwaruka govuga imvugo nziza idahahamura n'iyindi migambwe ikavuga uko eh, n'iyindi migambwe nayo nyine ikavuga uko mugabo bikaja mu ngiro bikaja mu ngiro mu ngiro nabo bishigwa mu ngiro nabo banywanyi nyene abanywanyi abanywanyi bubahirize ivyo abakuru babo bavuga hmm. baba abo mugambwe ku butegetsi bubahirize ijambo umukuru wabo yavugiye igitega ko narumvise rijya rirahumuriza ab'umugambwe cdp bubahirize ibyo umukuru wabo avuga kandi kugeza n'ubu barabyubahiriza nibaza yuko rero umukuru w'umugambwe wese aje akamenyesha imvugo abanywanyi biwe ugwaruka rutegerezwa gushira imbere uzosanga rero amatora aheze bagaca basubira hahandi bagasubira mu mu muryango cyangwa mu kibano kandi barakomerekezanyije bakomeretsanya ku busa rero abarundi bose bavyumve urwaruka cyane cyane ruvyumve ko bidakenewe ko baje gukubitana imitwe mu kingo c'amatora kuko amatora aheze ikibano kirabandanye ego ubucuti burabandanya mm, dusozera akanya karatujanye bonanise ikibazo nari kurangiriza ko nico David nawe yarangirije ko ariko reka ngaruke cyane kuri David ati uno muswene arabona yuko uh, yataye ibyizero abonye intango cyane cyane mwashikirije n'uyuhe mwizero mwumuha yaba David canke abandi bariko dukurikirana mu munota umwe duce dusozera ko amatora twemirije zo amatora meza ahurikiyemo bose kandi kumugaragara jewe iyo mbarije iyo mbana ariko butigeze intwara naba umwizero rero kubera yuko jewe ntatwara mugore mwihiganwa ndi mwihiganwa je ndi mwihiganwa uri mwihiganwa jewe ariyo ntandaro yo gutsitaza ubumwe yo gutsitaza amahoro kandi ari naho hava yo gutsitaza cyangwa gutsimbataza intango itsitaza cyangwa intango itsimbataza mm. urayatsitaza cyangwa ukayatsimbataza mhm. nibyo nagomba kuvuga mm. ushobora gutsitaza ubumwe ushobora gutsitaza amahoro ushobora gutsimbataza ubumwe cyangwa ugatsimbataza amahoro biva uko wabyitwayemo mm. rero yewe nsabye rero ariseni n'abarongoye Burundi yuko bafata ingendo itsimbataza ubumwe itsimbataza amahoro itsimbataza iterambere nivyo nivyo nsavye ego reka ngire ko ndagushimira bwana Nise niyo nkuru umurongo w'umugambwe CDP mwakoze kwita ubutumire bwacu hama muzabwira n'amahiganwa meza murakoze cyane ndashimiye cyane abumvirije radio televiziyo isanganiro nkabashimiye nabo bose bari hanze bariko barakurikira kiganiro karadiridimba nkaba ndamukije seruka rukamvye mwese muri hose eh, tuzo tugira amatora meza kandi turabona ko imbere ari heza murakoze murakoze yakoze Eric Wimana yari mu buhinga bw'ivyuma kuri mikro mwe kumwe nanje Meda niyo nkuru reka duhana isango Kundwi iza mu kiganiro karadiridimba umwanya nk'uyu ni mugire rero ibihe byiza aho muherereye n'aho ubutaha ndi buruseli mu bigi inyota y'ubutegetsi yoshingira ku guteza imbere igihugu